Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Вітаю! Я Аня, генетик і настаўніца біялогіі і хіміі. Вітаю! А я Міша. І я даследую відэагульні і выкладаю геймдызайн ва ўніверсітэце. Ужо амаль год мы робім падкаст біябурбалка, у якім мы адказваем на пытанні слухачоў пра біялогію і запрашаем беларускіх навукоўцаў з усяго свету распавесці пра сваю працу. Менавіта. Ідэя гэтага падкаста з'явілася з нашых з мішам сумесных размоў. Таму што выявілася, што біялагічныя пытанні цікавяць усіх і кожнага. І ўвесь час з'яўляюцца ў штодзённым жыцці і разглядаць такія пытанні з пункту гледжання не толькі біёлагаў яшчэ больш цікава. Таксама пакуль я працавала настаўніцай, я заўважыла што цікаўных вучняў турбуюць э, і пытанні якія плягаюць далёка за межамі школьнай праграмы ці там падрыхтоўкі да іспытаў але далёка не заўсёды стае часу на іх адказваць угу. так і з'явілася пебурбалка я подзялілася гэтай ідэй з мішам і ён мяне падтрымаў Дякуй міша Дякуй табе аня за цікавую ідэю Гэты выпуск біябурбалкі ўжо 20. І на гэтай прыгожай лічбе мы скончваем наш першы сезон. Дзякуй вялікі ўсім, хто нас слухае, хто падпісаны на нас у Telegram і Instagram, таму што гэта вельмі натхняе. Таксама вельмі натхняе, што кожны эксперт, біёлаг, да якога я звярталася з прапановай удзелу ў падкасці, заўсёды ўспрымаў гэта з вялікім энтузіазмам, падтрымкай, таму дзякуй вялікі і нашым гасцям а менавіта Александру Дамінікану, клеткаваму біёлагу ў швейцарскай вышэйшай тэхнічнай школе Цюрыха у Швейцарыі. Славе Хаўратовіч, малекулярнаму біёлагу і біяінфарматыку у венскім біяцэнтры у Аўстрыі. Дмітрыю Лукашанцу, заолагу ў клайпецкім універсітэце ў літве. Насці Кузьмянковай, спадарані арнітолагу і вольнай птушцы, якая водзіць арнітаалагічныя экскурсіі па Тбілісе і адначасова вывучае птушак у Казахстане. Яні Карслян, радыяхіміку, якая зараз працуе ў Shine Technologies у Злучаных Штатах. І Марыі Сума, экалагіне, экспертцы школы Экаідэі, Беларусь. А каб усім было зручна слухаць нашы размовы з экспертамі і іншыя выпускі, мы публікавалі падкаст на розных пляцоўках. Пачалі з самых папулярных пляцовак для падкастаў, такіх як Spotify, Apple подкасты, якія, дарэчы, былі самай папулярнай пляцоўкай па адсотку слухачоў, выклалі таксама на інтэрнэт-архіў. Так, это быў наш такі спосаб <laughs> абысці ўсе забароны, <laughs> якія ўзнікаюць на шляху беларуса, які хоча паслухаць падкаст. Дарэчы, калі хто не ведае, Інтэрнэт-архіў вельмі класны рэсурс. Там ёсць такая цікавая фіча называецца Wayback Machine такая інтэрнэт-машына часу. Яны захоўваюць копіі розных сайтаў і можна, напрыклад, паглядзець, як выглядалі папулярныя сайты некалькі год ці нават дзегоддзяў таму. Ого. Там за розныя гады ёсць копіі архіўныя. Ці нават сайты, якіх зараз ужо больш не існуе. Угу. А, вось, а вяртаючыся да пляцовак у нас былі на пачатку яшчэ Google падкасты, якімі, дарэчы, я асабіста таксама карыстаўся. Пакуль Google не вырашыў, што больш ім не трэба тыя падкасты і гэтая пляцоўка не перастала існаваць. Затое дадаўся кастбокс, які падцягнуў наш падказ самы, мы вельмі здзівіліся і зарэгістравалі там свае правы на яго. А некаторыя пляцоўкі дадаліся па просьбах слухачоў. Так мы з'явіліся на Ютубе. Так. А яшчэ зусім нядаўна на стрымінгавым сервісе Deezer. Ці Deezer. Deezer. Калі жадаеце, можам яшчэ куды-небудзь дадацца, пішыце. Так. Але з-за таго, што мы паралельна існуем на ўсіх гэтых розных пляцоўках нам пакуль складана вызначыць якія з нашых выпускаў былі найбольш папулярныя ў слухачоў Ну так але вы можете даслаць нам свае меркаванні якія выпускіце які выпуск вам спадаваўся больш за ўсё так давай пагаворам крыху пра геаграфію ну давай не вельмі моцны я ў геаграфіі але слухаюць нас аказалася не толькі стоп-3 <laughs> краін, дзе зараз жывуць беларусы, Беларусь, Польша, літва. Ага. Нас таксама слухаюць у Эстоніі, у ЗША, у Грузіі, у Германіі. І яшчэ Швецыі, Брытаніі, Турцыі, Швейцарыі і нават Японіі, Аўстраліі і паўднёвай Афрыцы. Для нас было вельмі цікава даведацца пра такую шырокую геаграфію папулярнасці нашага падкаста. А яшчэ цікавы факт пра нас, што першапачатковага матэрыяла, з якога мы наразаем тыя выпускі на 30-40 хвілін, мы нярэдка записываем па паўтары-дзве гадзіны. Так. <laughs> Это не самы вясёлы для мішы факт <laughs> як для нашага гука рэжысёра Вось але так мы ўжо казалі што далёка не ўсе цікавыя размовы і факты трапляюць у нашыя выпускі у выніку Таму мы знайшлі выйсці рабіць па некалькі выпускаў, напрыклад, як з э, настай кузьмянковай. Ці вось адзін невялічкі кавалачак, які не патрапіў у выпуск э, з Марыі сума, натхніў мішу на стварэнне наступнага выпуску. Там мы дадалі гэты кавалачак, а яшчэ цэлы выпуск пра грынвошынг і відэагульні. Але ўсё роўна, канешне, такіх цікавых рэчаў, якія не трапляюць у выпускі, нашмат больш, чым мы можам падзяліцца тым не менш некаторымі ўсё ж такі сёння падзелімся. <laughs> Напрыклад, э, пасля выпуску з Машай сума пра пластык мы атрымалі такі каментар. У маім горадзе прыбіраюць кантэйнеры для пластыка. Цяпер мусім адмовіцца ад сартыроўкі смецця. Гэта напісала Вольга і мы якраз пра гэта размаўлялі з Машай, але ў выпуск гэта не патрапіла. Таму давайте паслухаем гэта зараз. А адзінае, што ведаеш, я ўспомніла такі прыклад. Ну мы жылі на ПВТ і вось э, у нас у двары стаялі гэтыя асобныя сметнікі для пластыку, для шкла і для паперы, напэўна. І вось у пласты кідалі ўсё, што заўгодна, Ну, шкло адпаведна і аргументавалі гэта тым, што самі бачылі, як мусараваоз потым выкідае ўсё ў адну машыну. Вось што б ты адказала на такое? А, ну э, калі б ты мяне запытала гэта ў мінулым годзе я бы табе сказала што з тых розных кантэйнераў з э, іх збіраюць разам і возяць на сартыроўку на э, гэтых дасартыровачных станцыях людзі ўручную перабіраюць тое смецце выбіраюць тое што падзе на перапрацоўку але зараз вось апошнія навіны кастрычніка сказали что у беларуси будет у нас двухкомпонентная а, система а, сбору смети буду збирать то что перапрацоўваются тое что не перапрацоўваць по сутности так и было але ж тое што было ў розныя кантэйнеры збіралася яны сабіралі разам і вывозілі зараз это все будзе збірацца ў адзін кантэйнер і розныя журналісты мне пісалі пыталіся чаму так адбываецца што зараз все у нас ніколі не будзе асобнага збору смецця але ж на самай справе гэта толькі візуальна зрабілі тое ж самае што было і да дагэтуль. Але тут ёсць праблема ў тым, што для людзей гэта выглядае як Ну яны намагаюцца сартыруюць, а потом столькі гадоў вучылі людзей сартараваць у чатыры кантейнера зараз ну, так. ну, перавучваем ізноў на на дзве. І мне мне падаецца людзей гэта э, можа дэматававаць і яны наогул не будуць замарачвацца і нічога не будуць. Ну, тыя, хто сартыравалі, яны працягнуць, я думаю. Тут яшчэ такое пытанне, ці там не змешваюць гэта з агульным смеццем, Таму што асноўнае, што вось прынамсі адна машына прыязджае і ўсё туды скідвае. Але ну, я ў такіх выпадках казала, што слухайце, у вас на сметніку ёсць нумары, тэлефануйце, і пытаецеся восьось таму што казаць я не буду гэта рабіць таму што яно ну, не працуе і перакідваць адказнасць на некага гэта не варыя Я люблю выраз калі кажуць калі ты хочаш нешта рабіць ты э, шукаеш магчымасці а калі ты не хочаш нешта рабіць ты шукаеш апраўданне Таму для мяне гэта было заўсёды пра тое калі хочаш ты заўсёды знойдзеш магчымасць А з іншага боку я таксама разумею гэтых людзей якія ну на мусоровозах прыязджалі збіралі яны бачаць што ў усіх кантэйнерах адно і тое ж mm -hmm. не все людзі адказна сартыруюць але у меня я жыла ў мінску я жыла ў такім раёне дзе жывуць адныя бабулі Угу. На мой погляд гэта самыя адказныя сартыроўшчыкі Таму што я бачыла бабулі прыходзілі з рознымі пакетікамі ці з, з адным пакетікам і з яго выкладалі ў розныя кантэйнеры Дякую яшчэ раз Марыя за ўдзел выпуску Так дзякуй што прыйшла <laughs> думай мне апошні раз так А яшчэ акрамя такіх практычных рэчаў у нас былі і проста цікавыя гісторыі. Так. Напрыклад, калі ў нас была размова з біёлагам палярнікам Дмітрыем Лукашанцам, ён распавядаў пра свой досвед у экспедыцыі на нарвежскую выспу Шпіцберген у Запалярі, дзе яны з навукоўцамі з розных краін жылі ў намётах. Вось якія былі самыя цікавыя выпадкі, якія былі ў гэтым намётвым лагеры, якім ты жыў вось я казал про плодвор'е але ж таки есть яшчэ одна такая вось э, з'ява потенциально небяспечная з'ява скажем так у артасы і чым артыка адродзіцца от антарктыкі насамрэч на шпецбергене жывуць белыя мядзведзі і гэта праблема тому что ну, таки нейкія выпадки такія трагічныя яны здараюцца час ад часу буйны драпежнік ну, там ён можа там важыць амаль да тонны Ну гэта вельмі сур'ёзна так Хаця ведаючы нарвежскія законы все гэта там як там трэба них абараняцца невядома што яшчэ горш ці быць забітым мядзведзям ці забіць мядзведзя так выпадкова Таму што гэта будзе сапраўдна расследаванне Ну і вось прыкову такі што ў першую ж ноч да нас э, мядзвіць э, прыйшоў наш лагер мы зрабілі так званая бч гэта такія цяжурствы калі мы там адзін ці два чалавека адзін ці дзве э, не спалі калі ўсе спяць чарзе по чарзе по чарзе ўсё лош так мы дзялілі тому что ну гэта ну, насамрэч гэта было гэта вельмі небяспечна калі мядзвесь прыйдзе было больш за 15 чалавек тому что разам з нами з шасцю навукоўцамі з літвы был таксама вялікая група з Пошчы вось наших калег якія нам дапамагаюць вот там такі вельмі выбітныя такія выжывальшчык які на месцях дырэктара польскага інстытута тому шанковскі свой жонкай с светашкой восьось он был адказаны за бяспеку у нас лагера Вось. І там яго жонка, якая працуе ў гданьскім універсітэце, яна прывяла туды шэсць студэнтаў з э, польскіх студэнтаў, якія нам дапамагалі. У іх была практыка, нам былі дадатковыя рукі. Так? Uh -huh. вось. Як гэта выглядала, то бок дзе-то 6 гадзін раніцы мы ўсе пабудзіліся, таму што адзін з польскіх студэнтаў ён зрабіў усё правільна. Ён нас разбудзіў, ён не крычаў, там не махаў рукамі, ён э, мядзведь мядзведь казал так вось мядзведь мядзведь не памятаю по-польску увага будзе нешта так стал гэтага вось мы ўсе скохнули конечно ну збягаш наперад усё абышлося добра мядзець прайшоў мімо показаўся прайшоў прагляден у нас пайшоў далей мы их вельмі добра побачылі тому что гэта так ж э, палярны дзень так гэта ж бачна трэба сказать что жылі мы э, у трох палатках в адной палатке жылі э, літоўскія мужчыны якіх там э, этнічных літоўцаў был толькі двое але ўсё ж такі так другая была палатка больш вялікая была так называем польская палатка яшчэ была одна палатка дзе жылі э, яшчэ на наша дзяўчына з літвы Вось наша супрацоўніца і там нам дапамагала такая наша добра знаёмая жанчына з Бельгіі. Яна жыве ў Швецыі, яна з Бельгіі. Маленькі такі намёцік у іх быў асобны. Так цікава было проста, што калі мы успухнули. Здаецца, што успухнули ўсе. Так? Ну, медведь гэта такая ну, цікавасць і небяспека. Так? Ось, на наступны дзень, калі мы так усе прачнуліся, трэба адрефлексіваць гэту сітуацыю. Усё ж такі наш гэта Тому Шэнковскі сказаў, што так усё гэта добра, канене, у нас ёсць зброя, э, ёсць ружжа, ёсць э, сігнальныя пісталеты, але давайте чуткі мы яшчэ зробім адзін раз, мы ўсе так патрэніруемся, як зараджаць, як там цэліцца, як, як рабіць. Вырашыў нам яшчэ раз паказаць, як гэта робіцца пачалі трэніравацца паказаў нам яшчэ вось як заражаецца вось і мы бачым што вось гэта наша грэта якая з літоўскага гэтага жаночага намёта і вось гэта шведка бельгіка яны так і не разумеюцца што што адбываецца ўвогуле што здарылася што што дольше было і толькі потым мы э, зразумелі што яны не ўскохнулі разам з намі Чаму гэта так здарылася Таму што ну польскі студэнт ён трохі напалохаўся зразумела ён крычаў па-польску мы у сваім літоўскім навёсе там было тры чалавек які рускую мову вельмі добра ведаюць так яны зразумелі гэта польскае слова таксама мы все скухнули Вось а две дзяўчыны з намёта яны нават нічога не зразумелі А што было ну поляк крычыць да, да, вы, што, і, та, Одрі з Швецы сказала што ўсё гэта добра але можна да вас нейкая просьба калі ласка у наступны раз казаць не гэтае слово якое вы сказали вось это польская а каляска пангецьку яшчэ як тому что калі вы будете спать а я буду штурхваць вашу платку крышаць на ухс на ухс як там да то вы таксама нічога не зразумееце так вось і таму мы потом вырашылі что так на сваіх мовах усе калі ласка напишитеце і на промовіцца як будзе мядзведь потому что у паліцы хутчэй за все вы не будете крыжаць гэта слово по-ангельску вы будете казаць вам на своей родной мове такі цікавы артычны досвед экспедыцыі вывучыць мядзведзь на розных мовах гэта мабыць сказваецца маё лінгвістычнае мінулае але мне падаецца што мараль гэтай гісторыі ў тым што вывучэнне замежных моў часам можа быць і пытаннем выжывання А вы б на якой мове крышалі калі б сустрэлі мядзведзя <laughs> былі яшчэ гісторыі якія прымушаюць задумацца Напрыклад, са спадарыней арнітолагам Настай Кузьмянковай мы паразважалі пра тое, з якімі этычнымі дылемамі можа сутыкнуцца навуковец. А што там з дрофамі? А што там з дрофамі? Так, зараз я яшчэ працую ў Казахстане у праекце з драфой красотка ёсць такая праблема беларускай мовы што не ўсе віды птушак вось <laughs> перакладзены просто на яе пытанне так я вот думаю <laughs> что гэта пэўна будзе тады драфа красуня программа і яшчэ мілей чым по-руску гучыцьця ну, так. <laughs> калі вы пагуліце поглядзіце что дзіўна як усе дров і <laughs> красуня яна таму что у самца у весновы перыяд калі ён шукае сабе самку а дарэчы некалькі самак як мага О. больш бо яны так яны полігамныя ой адрастаюць нашы такі прыгожыя перы такі як каўнерчык і ён калі атакуюць ён яго зазіраюць як бы наверх падымаюць усе гэтыя перышки что ага. птушка сама такая карычневенькая А вот гэты каўнерчык ён белы вельмі такі прыгоженькі такія перы вельмі прыгоженькі ажурненькі і вось ты наглядзіш у стэп і бяжыць такая вось эта птушачка і зверху такі белы, белы такі парасончык пампончык перасоўваецца па стэпу і у гэтым як бы сваім стане ён кажа як бы усім дзяўчынкам навокал што перараслі гэта значыць я моцны самец <laughs> <laughs> добрая генетыка ну, вось Ну, мы займаемся вось улікамі ем вешаем перадатчыкі на пэўных птушак каб потым сачыць як яны там мігруюць і што з імі адбываецца шукаем гнёзды сочым за вывадкамі карцей вось так увесь цыкл жыццёвы гэтай драфы мы адсочваем А чаму яна такая важная Ну это чыго на кніжны від ён же прылетае вось у Казахстан з Афрікі саудаўскай аравіі і вось ух ты у Казахстане mm -hmm. она охоўывается. Поцерпела она зну уже от полевания, конечно же. И зараз mm -hmm. это обмежевано, зразумела, mm -hmm. але в этом проекте, где я працую, там такая есть оговорочка, что он как бы финансуется грошами арабских шейхов. Ух ты! И они, конечно, это робят не просто, как заховать драфу, <laughs> а как таки заховать, і каб ім дазволілі трошки на яе папаляваць конечно mm -hmm. Ну і вось і толькі вось яны могуць часам там папаляваць і наша праца таксама складаецца ў тым, проверыць гэтай папуляцыі за якімі мы сочым там дзе мы працуем там ніхто не палюе гэта вось такая мадэльная пляцоўка там некалькі вось мы назіраем як яны сябе адчуваюць ці там зніжаецца колькасці павялічваецца і тады ўжо там ёсць яшчэ навукоўцы якія потым ўсё гэта аналізуюць дадзеныя якія мы ім збіраем у палях і кажуць што ну вось гэтай восенню напрыклад да можетеце вось настолькі дров паліваць наступнай восенню будзе менш альбо больш залежыць ад таго як сябе пачувае папуляцыя У нас яшчэ будзе пытанне гэтага выпуску, што звязвае спадарню арнітолага з арабскімі шэйхамі. Акрамя таго, што гэта вось такі праект і ну тут можна по-рознаму про гэта до гэтага ставіцца як бы ну, так, здаецца, класна что яны uh -huh. ну выдатковваюць на гэта грошы зразумела ну, так. шкурны інтарэс гэта да лепей там калі бы на не палявалі чертаго ведаеш шчыра кажучы uh -huh. гэта пытанне то бок так ёсць такі як бы вось момант што трэба вырашыць для сябе ці табе такое падыходзіць Ну я пакуль першыя гады працую я вас збіраю інфу Угу. Ты калі пачынаеш працаваць тебе бы не <laughs> расказваюць як там што адбываецца наколькі там это все этычна ці неэтычна Вось пакуль што я назіраю і так прислухоўваюся да сябе тому что проект вельмі цікавы там ну як бы у тебе ёсць такія добрыя магчымасці шмат чаго паспрабаваць шмат у чым паудзельнічаць і сама наша команда суперкласная якая там працуе эколагаў хто з іх лічыць там усе гэта вешаць перадатчыки туды-сюды і увосень яшчэ выпускаем птушак з няволі на ну, якіх вырасцілі ў няволі у дзікую прыроду і як бы гэта вельмі цікава Ну так і магчыма калі б не было вызначэнне таго што птушка ўжо ў такім стане не было б забаронны на паляванне то было б яшчэ горш а так як бы хтосьці можа хтосьці не можа <laughs> я зараз падумала што вось дров можна называць драфа прыгажу <laughs> калі табе давядзецца рэгістраваць беларускую назву <laughs> чаму калі прыгажуня то ну, так, да, дзяўчына нам бы цікава было пачуць Але зразумела, зноў жа у этычнай форме, што вы думаеце наконт гэтай сітуацыі? Дарэчы, пра думкі. У нас у кожным выпуску была нейкая мараль. І звычайна гэта была мараль не столькі навуковая, колькі такая агульнажыццёвая. Угу. Напрыклад, сярод іншага мы часта размаўлялі пра важнасць крытычнага мыслення, што варта не толькі давяраць, але і правяраць. Дарэчы, гэта датычыць і нашага падкаста. Таму што мы намагаліся не рабіць памылак, але яны ёсць асабліва моўныя і могуць быць і іншыя. Так заўсёды ёсць такая рызыка. І да таго ж я б хацеў яшчэ падкрэсліць, што заўсёды ёсць нейкая межа паміж навуковымі фактамі і асабістымі каштоўнасцямі і поглядамі даследчыка. Вось калі мы размаўляем пра рэчы накшталт, трэба крытычна ставіцца да грынвошынга, трэба патрабаваць адказнасці ад карпорацый гэта ўжо не навуковае суджэнне гэта ўжо грамадзянская пазіцыя так у навукоўцаў таксама ёсць грамадзянская пазіцыя нават у біёлагаў таму што гэта цесна звязана з іх працай калі даследуеш прыроду не дзіўна што хочаш яе абараняць так аня я цалкам з тобой згодна і гэта не толькі спецыфіка біёлагаў гэта так працуе ў розных навуках але сутнасць у тым што ёсць розніца паміж аб'ектыўнымі фактамі і нейкімі маральнымі прадпісаннямі, на якія тыя факты нас натхняюць. Вось у філасофіі ёсць такі прынцып юма. Ён па-ангельску яшчэ называецца is odd problem. Раскажы. <laughs> Ага. Калі я вучыўся ў аспірантуры, прыляцеў да нас аднойчы Карлсон. Это як? Літаральна, прафесор філасофіі ісландскага універсітэта Мікаэль Карлсон прыляцеў да нас прачытаць курс <laughs> пра шатландскага філосафа Дэвіда Юма. І вось гэты юм прапанаваў у свой час такую думку, што на базе фактаў, то бок сцвярджэнняў, якія адказваюць на пытанне, што ёсць у рэчаіснасці, немагчыма вывесці наказы ці прадпісанні, то бок сцвярджэнні, якія адказваюць на пытанне, што мы павінны рабіць. То бок, калі мы кажам, трэба скарачаць спажыванне, фактычная частка ў нас такая. Мы ведаем, што нарошчванне спажывання прыводзіць да павелічэння колькасцю выкідаў, і гэта шкодзіць навакольнаму асяроддзю. Менавіта так. Вось гэтая частка фактычная, але з яе яшчэ не атрымліваецца лагічнай высновы, што трэба скарачаць спажыванне. Каб прыйсці да такой высновы, трэба падзяляць ідэю аб тым, што наш сённяшні камфорт менш важны, чым выжыванне нашай планеты і нашых нашчадкаў. А чаму ён менш важны? Гэта ўжо пытанне, на якое чыста лагічна нельга адказаць. Гэта пытанне каштоўнасцяў і поглядаў. Ну так, Таму што хтось іншы можа сказаць: не самае галоўнае гэта эканоміка. трэба нарошчваць эканоміку, ствараць новыя працоўныя месцы, нарошчаць вытворчасць, а дзеля гэтага трэба нарошчваць і спажыванне. І тады можа нейкія грошы застануцца нават эколагам на даследаванні, што рабіць з наступствамі гэтага ўсяго. Ці хтосьці можа проста падзяляць прынцып людовіка 15 абхайную лядыліш пасля нас хоць патоп. Магчыма, магчыма і патоп. <laughs> Я да таго гэта кажу, што калі вы глядзіце ці слухаеце нейкіх навукоўцаў ці папулярызатараў навукі, у тым ліку нас, варта заўважаць, дзе скончваюцца навуковыя факты і дзе пачынаюцца такія прадпісанні ці маральныя суджэнні. І наколькі яны суадносяцца з вашымі поглядамі і прынцыпамі. Гэта, дарэчы, вельмі слушная заўвага міша. Я думаю, гэта і будзе мараллю нашага апошняга выпуску. Так, мараль пра мараль. Дякую вялікі, што слухалі нас і дасылалі нам пытанні. Працягвайце іх дасылаць, таму што мы на сувязі ў сацыяльных сетках і збіраем ваш пытанні для наступных сезонаў. Таму да новых сустрэч. Да новых сустрэч. Буль, буль, буль, буль, буль, буль, буль. Буль, буль, буль, буль, буль, буль, буль.